Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Chamela, olha, tô de corola com a corda pra fora, pronto pra poder incomodar. É, arrastado pelo corpo, óculos dos pés ao pescoço, amigos o meu no rosto, pronto pra poder chegar. Tem bailão maravilhoso eu tô mais que preparado. Coloquei um kit pesado que hoje vou chavear. Larguei a meiota, hoje eu vou de novo. Corolla aqui sozinho, pra casa não vou voltar. É, arrastado pelo corpo, óculos dos pés ao pescoço. A medusa, o meu no rosto, pronto pra poder chegar tem bailão marcado, eu tô mais que preparado. Coloquei um kit pesado que hoje vou chavear larguei a meiota, hoje eu vou de novo Corolla aqui sozinho, pra casa não vou voltar É, tem uma mina loira, amiga de uma morena Morena, amiga da ruiva, pra casa as três vou levar a loirinha senta quando cansa, ruiva mama, morena joga potranca, revezando separar. parar. Tem uma mina loira, amiga de uma morena, morena amiga da ruiva pra casa as três, vou levar já sabe. A loirinha certa quando cansa, a ruiva mama, a morena joga por tranca, revezando você parar. Chama ela, olha tudo bunda pra fora, pronto pra poder incomodar. É, arrastado pelo corpo, óculos dos pés ao pescoço, amigos, o meu no pronto pra poder chegar. Tem bailão marcado, eu tô mais que preparado. Coloquei um kit pesado que hoje vou chavear. Larguei a meiota, hoje eu vou de novo. Corolla aqui sozinho, pra casa não vou voltar. É, arrastado pelo corpo, óculos dos pés ao pescoço. A o meu no rosto, pronto pra poder chegar. Tem bailão marcado, eu tô mais que preparado. Coloquei um kit pesado que hoje vou chavear. Larguei a meiota, hoje eu vou de novo Corolla aqui sozinho, pra casa não vou voltar É, tem uma mina loira, amiga de uma morena Morena, amiga da ruiva, pra casa as três vou levar a loirinha senta quando cansa, ruiva mama, morena joga potranca, revezando separar uma mina loira, amiga de uma morena. Morena, amiga da ruiva, pra casa as três, vou levar, já sabe. A loirinha senta quando cansa, a ruiva mama, morena joga potranca, revezando você parar.